Baionako hiru festivala diruarazoen gatik desagertzen edo desagertu dien bitartean, Baionako hiriak kulturzpor intzat hirurgoi mila euro inguru emaiten du. Beraz, nola ulektu hautu horiek, hoktarako antoratuazen ez tabaida. Naiz eta bainatasiari beste ez baten pizten txaiatu den, ikusteko zer den kultura, zer den festival bat edo diru laguntzak zer irizpideren arabera banatu behar dien, ez diru banaketari mugatu da. Marie-Pierre Lamarck la rue au Jazz festivalaren Bordescaria. Financement, bien évidemment qu'il y a un désengagement de l'État, mais euh, les collectivités, il y a des collectivités euh, qui prennent en charge. Euh, il suffit juste, Bayonne a fait le choix du sport. Publikoak ere parte hartu izan et eta horra zerzioten kultur Ce sont des étoiles qui vont venir, vous allez recevoir, toutes ces personnalités avec le tapis rouge, et c'est tout, il n'y aura rien baina Ivugald Bayonako kultura hautua asumitzen du. tout à fait, c'est un choix politique. Je rappelle d'ailleurs, en souriant un peu, qu'il euh, était dans notre programme, mais qu'il était aussi euh, dans le programme de nos opposants. Eta ere Vous le feriez, on s'en fout, c'est votre point, vous êtes responsable responsable de la culture. Vous faites ce que vous voulez, mais ne supprimez pas quelque chose d'existentiel dans notre, dans notre territoire. Apparemment, euh, il faut faire du consensuel, du marketing. Euh. Azkenan, Baionako hautetxeak estatuaren jokaera salatu eta bere kultura politika defendiatu ondoren, aterabide bat proposatu du. Hiri elkargoak eskuratzea kultura eskumena. Le fait que nous puissions un jour porter ces deux compétences à l'aglo et par conséquent pouvoir traiter des sujets aussi importants que cela avec la dimension territoriale et aussi financière qui nous permettrait de dire oui à des choses auxquelles on est aujourd'hui en difficulté de dire oui. Kultura eskumena mailan kudeatzen nahi dute, baionako eta angeluko autetxiek, baina biarritzeko hausapesak ez zomendu onartzen. Antolatzaileak esperaute ondoko eztabaidan biarritzeko ordezkari bat etortzea.